lehen burua da biztan dena, behoja urginako uh, eh, jendeak uh, aukera ukatea be lan baten uh, eh, batea, hmm. izan uh, gazte, zahar, CDD, CDI edo enterrim edo uh, zadan egiteko aukerak izatea. Baina ere bai, urginako enpresak haien hartan topatza ere bai, eta elkar ezagutza ere bai. Eta xarea, handia den, Eh, ez dute bata bestak akar ezagutzen. Beraz hori zen elburua. Horrez gain, nahi ginoen uh, eh, ala ere uh, atxalde hortan uh, informazioa proposatu. Eta horretarako, erabaki dugu beraz bi aurkezpen egitea. Atxalde asieran, job dating hori uh, Eta justuki ezer da job dating hori? Beraz, job dating hori, anon bietan asiko da, Eta enpresa bakoitzak ukanen du eh, horra adira eta lan eskaintzen uh, papera izango da eta horren arabera. Hor diden gazteak edo hor orden jendea joaten alko da enpresa horren gana eta haiekin itzegin postuen euh, gainean euh, lortzeko be informazioa. Hmm. Eta zergaitik ez, gero urako itzordu bat, uh, bat lortu, euh, lan eskaintza horiei buruz, eta zenako ez lan bat atseman. Horal burua da zinez izatea topaketa bat, entresentzat eta lan hastekatzen duten diendearen zat. Bidek tuki ukan aukera enpresarekin uh, be, itzegiteko eta horra, nola ezan, ere, uh, momentu lasaia, eta horra, atxegina, enpresikin, eta usu, uh, ma ba, didelarik, uh, bakizu, uh, lan egiteko entrevistak edo, biziki formala da, mm. biziki estrezagarria, hor ere aukera da, be, momentu hon bat pasatzeko, hitz egiteko, partekatzeko, uh, esperientziak, eta horra ere, uh, enpresak ukateko, lanai bilatzen duten jendearen beste uh, personalitatea edo eh, lana atxemateko beste molde bat eta enpresentzat uh, langilak atxemateko ere beste molde bat. Aipatu duzu justuki lehenago izanen direla bi itzordu eta lehena beraz izanen da bai euskararirekin, uh, ze asmo duzu hortan? Alburua zen proposatzea horiako enpresai eta bon, orain ere nahi duen jendeari, informazioa eta informazio hortan eskora ematea gai bezala eh, eta horretarako nik bai eskolari ezagutzen nuen eta baneken elkartzak lan egiten zula eh, ingurune profesionaletan eskora garatzeko eskolaren eh, tokia garatzeko eta ere bai tresnak ematen zituela enpresai horren egiteko beraz bai eskolari da eskolaren garapena ingurune profesionaletan baina ere bai, tresnak proposatzen dituzte, horren egiteko eta helburu hori egiaztatzeko. Eta gero beraz, eh, ondotik izanen da ere, eh, merkatearritza eta industria ganberaren eh, itzordua ere. Bai, jakin behar dena da, ahatsalde hori antolatu dugula, zeiarekin, beraz, mm. uh, merkataritza eta industria gamararekin. Elgarrikin lan egin dugu horren antolatzeko. Eta, uh, elburua zen ere bai, uh, informazioa ematea, eh, urginako enpresen egoera ere aurkesteko, piskatu bertzeko eh, zendako hainbeste enpresa diren, nun diren, eta eh, urginako erria ere biziki berezia da, ba dira gunez berdinak, urgina zentroa, oleta, pausu, eta Eburuazen ere ulertzea, be nola, nola, nola ibiltzen zen hor, eh, enpresen banaketa edo enpresen bizia urgunean. Eta beraz, eh, migak um, proposatu digu, be egitea aurkezpen bat. Eta beraz, aurkezpena izango da lujaldaren argazki sozioekonomikoa eta tokiko kontsumo praktikai buruz. Aztakit, zerbait gehiago bat gehitzeko edo dena errandugun, no, Mikela? Agian, hoja, eh, enpresak uh, interesatuak badin badira. Aukera dutela izena emateko, hostia, leguerdi arte, hoja, baina leguerdi arte. Horra bai baituzte lan eskarintzak uh, eh, betorzen plazerrekin. Eta agian ere autagaiak uh, eh, edo eh, hor uh, kandidatak etortzen etortzekoak balin bat da, jakitea ere emezortzi urte azpiko entzat ere badidela lan eskarintzak. Momentukot izango didela amar amairu enpresa. Be mil esker, Mikela. Be plazerrekin. Eta kura jaun. Bai, mil esker. Adio.